El que nosaltres eh, hem corroborat és que aquestes diferències la crisi les ha augmentat, perquè hi ha hagut una retallada molt important en els serveis públics, que ha sigut tradicionalment un nínxol d'ocupació femenina, és un sector molt feminitzat, i per tant hi ha hagut una doble penalització a la dona, perquè ha perdut ocupació en aquest sector d'una banda, i d'altra banda perquè és la principal usuària dels serveis socials, dels serveis que ofereix l'administració pública. Llavors, tots aquests serveis han fet que la dona hagi de tornar a assumir les tasques que tradicionalment sempre hem hagut d'assumir de la cura dels infants, de bueno, totes les tasques reproductives de la llar. Per tant, se'ns ha expulsat del mercat de treball i aquelles que treballen tenen més dificultats de conciliació de la seva vida personal amb la seva vida laboral.